Այն ժամանակ նա սկսեց պարսավել այն քաղաքները, որոնց մեջ նրա բազում զորավոր գործերը տեղի ունեցան, բայց նրանք չապաշխարեցին։ Վայ քեզ Խորազին, վայ քեզ Բեցայիդա, որովհետև եթե Տիրոսում եւ Սիդոնում տեղի ունեցած լինեին այն զորավոր գործերը, որ ձեր մեջ արվեցին, վաղուց արդեն քուրջով եւ մոխրով ապաշխարած կլինեին։ Բայց ասում եմ ձեզ, Տյուրոսի եւ Սիդոնի երկրի համար ավելի տանելի կլինի դատաստանի օրը, քան ձեզ համար, եւ դու կառափնայում, միթե միջև երկինք պիտի բարձրանաս։ Ոչ, պիտի իջնես միջև դժողք, որովհետեւ եթե Սոդոմում եղած լինեին այն զորավոր գործերը, որ եղան քո մեջ, արդարև միջև այսօր նրանք կան գուն կլինեին։ Մատթեոսն իր ավետարանում երանելուց քիչ ավելի ուշ վայր է ուղում քորազացիներին, բեցայդացիներին եւ կարապնայումեցիներին, ինչու է Տերն իր վայրն ուղում վերոնշյալներին։ Միայն քորազինում, բեցայդայում եւ կարապնայում է որ չապաշխարեցին։ Բարեկամներ թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ կանի հայ առաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի Երևան քաղաքի Չարբախի Սուրբ Խաչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հրաչ քահանա Գյոզալյանը վայրին, երբ որ անդրադարձ ենք կատարում Մատթեոսի ավետարանում, երկու հատվածներում էլ տեսնում ենք վայրի մասին, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսում է։ Նախ եկեք հասկանանք, թե վայ ինչու է ասում Քրիստոսը ոչ թե դա անեծք էր կամ ինքը անիծում էր այդ ժողովրդին, նույն Կորազին, Բեցայդային կամ նույն օրենսգետներին, փարիսեցիներին կամ կեղծավորներին, այլ դա ցավի, ափսոսանքի դրսևորում էր, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ցուցաբերում էր խոսքով։ Վայերով Քրիստոս իր ցավը եւ ափսոսանքն էր հայտնում այն ժողովրդին, ովքեր իրենց աչքի առջև տեսնում էին աստվածային մեծագործ հրաշքներ, սակայն չէին ապաշխարում։ Եվ նրանց առջև փակված էր հոգևոր աչքերը, եւ նա նրանց ցանկանում էր ուղորթել, որպեսզի արժանանան երկնքի արքայությանը։ Այդ իսկ պատճառով է վայերով դիմում նրանց ցավով մենք կարդում ենք Տիրոջ խոսքը շեշտադրումով եւ տեսնում ենք այդ շեշտադրումը, բայց երբ որ մի պահ պատկերացնենք այն ցավը, որ ինքն էր ապրում, Տեր Հիսուս Քրիստոս էր ապրում, տեսնելով իր շրջապատին, ովքեր կորստի են մատնվում եւ իր խոսքով ցանկանում էր փրկել նրանց եւ չէին ցանկանում փրկվել, դա ամենամեծ ցավն էր։ Կարելի ասել, կրակ էր, որ այրում էր մարդու հոգին շեշտադրումը ավելի շատ փորձենք դնել հենց նույն օրեսգետների, կեղծավորների եւ փարիսեցիների վրա, որովհետեւ նրանք փորձում էին ամեն կերպ մարդկանց շեղել ճշմարտությունից եւ նրանք շատ լավ գիտեին թե որն է ճշմարտությունը, բայց իրենց կարելի ասել չար առաքելությունը նրանում էր, որ իրենք մարդկանց մոլորեցնեն։ Այդ իսկ պատճառով էր Քրիստոս նրանց վայ տալիս վայ ձեզ կեղծավորներ, վայձես փարիսեցիներ, օրենսգետներ, որ միայն օրենքից եք կարճում, օրինակ հենց վայերի մեջ կա, բայց չեք կատարում ողորմություն, աստվածա հաճո գործերի մեջ աչքի չեք ընկնում։ Եվ նրանք մոլորեցնելու այդ դերի մեջ էին եւ Քրիստոս այս ամենի համար էր նրանց վայրի արժանացնում։ Որքան ծանր էր մեղքն այդ քաղաքներում, որտերն ասում էր, թե «Բայց ասում եմ ձեզ, որ Սոդոմացիների երկրի համար դատաստանի օրն ավելի տանելի կլինի, քան ձեզ համար», թե «Տիրոջ խոսքն ավելիով ապաշխարության է մղում, քան մեղքի ծանրությունն է ընդգծում»։ Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության փրկության համար։ Ինչու, որովհետև աշխարհը ամբողջությամբ Քրիստոսի առաջի գալուստի ժամանակ պատրուտված էր մեղքի մեջ։ Եվ Հովանես Մկրտիչը ինչ էր անում, ապաշխարության քարոզչություն էր կատարում, եւ երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ, մկրտվեց Հովանեսի ծերամբ, որովհետեւ օրենքն էր այդպես, ինչպես որ Տերն է ասում, այդպես պահանջում։ Եվ մենք համարում ենք Հովանես Մկրտչին հին եւ նոր ուխտի կապող կամուրջ Ապաշխարության քարոզը կատարվեց մարդկության մեջ, բայց մարդը իր էությամբ անկման ճանապարհին շատ է գնում եւ ճարը մոլորեցնում է մարդկանց։ Ինչպես որ նշեցի, մեծ էր ցավը Աստծո որդու, որ տեսնում էր իր շրջապատի մեջ մարդկանց, ովքեր չէին ապաշխարում։ Տեսնելով այն բոլոր հրաշքները, թե ինչպես են կույրերը տեսնում, ինչպես են աղերը քայլում, բժշկվում են, դիվահարները բժշկվում են, դևերը դուրս են գալիս։ Այս ամենը կատարվում էր իր աստվածային հրաշքներից մեկ առաջի, որ կատարեց Տերը ջուրը գինու վերածեց կանա քաղաքում հարսանիքի ժամանակ այս ամենը կատարում էր Քրիստոս որպեսզի մարդկությունը դարձի ճանապարհին գար ապաշխարեր ճանաչեր ճշմարտությունը ճանաչեր Աստծո որդուն հավատա նրա խոսքին եւ ովքեր հավատացին փրկվեցին եւ ովքեր հավատան եւ ապաշխարեն նույնպես փրկության կարժանանան իսկ ովքեր չեն հավատա եւ չեն ապաշխարի իրենց մեղքերը չեն գիտակցի որ իրենք մեղավոր են եւ չեն ցանկանա իրենց հոգին մաքրագործել այդ մարդիկ կորստյան կմատնվեն հավիտենական գեհենին կմատնվեն դրա համար երկնքի արխայություն կմտնեն նրանք, ովքեր ապաշխարել են, ովքեր իրենց մեղքերը խոստովանել են Տիրոջը եւ ովքեր Քրիստոսի ճանապարով են գնացել։ Ավետարանը մեզ օրենքներ է ցույց տալիս, որ կարող ենք ժառանգել Քրիստոսի արխայությունը, երկնային արխայությունը, Աստծո արխայությունը մենք հավիտենական հարկերում ապրելու։ Պետք է մենք որպես հավատավոր զավակներ ընդունենք այս խոսքերը եւ առաջնորդվենք այդ ճանապարով։ Հենց այնպես չպետք է ասենք մենք, որ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, դա բավական է մեզ, մենք աղոթք ենք անում, դա բավական է մեզ։ Ոչ, առաջի քայլը, որ պետք է կատարենք, ապաշխարության ճանապարհն է։ Այդ իսկ պատճառով վայերի արժանացան այն քաղաքները, այն անձերը, ովքեր չեն ապաշխարել եւ խանգարում են մյուսներին ապաշխարել։ Ինչպես է ասում, ասում է դուք չեք մտնում երկնքի արքայություն եւ խանգարում եք մյուսներին, որ մտնեն երկնքի արքայություն։ Այսինքն Քրիստոս իր ցավը արտահայտեց վայելի միջոցով այն ժողովրդին, այն մարդկանց, ովքեր մոլորեցնում էին։ Եվ այսօր էլ մեր իրականության մեջ մենք առնչվում ենք նման հարցերի, նորից դա շատ ցավալի իրականություն է, որ մարդիկ մոլորվում են չընդունելով ճշմարիտ ճանապարհը, լսելով այլ խոսքեր, վերջախշուկ խոսքեր, եւ դա իրենց համար հաճելի է, բայց դա ճշմարտությունը չէ նույն հաջողությամբ օրենսգետներն ու փարիսեցիները պերճաշուք խոսում էին, կեղծավորները կեղծկեցվածք ունեին, իրենց ցույց են տալիս որպես ճշմարիտ օրենքի հետևորդներ, սակայն ամենից շատ օրենքը խախտողները նրանք էին մոլորեցնելու ճանապարհին եւ այսօր էլ պերճաշուք խոսքերով խոսեն, քաղցրաբարբար կլինի իրեն շուրթերը, աստծո խոսքով համեմված կլինի, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն խոսք ճշմարիտն է։ Խոստովանության մեղանների շարքում հնչում է նաև «Վայինց» ինքնամեղադրանքը. «Վայինց, վայինց, վայինց, զորն ասեմ կամ զորն խոստովանիմ, զյանթիվ են հանցանքիմ, աններելի են ցավքիմ եւ անբժշկելի են վերքիմ, մեղա Աստծո»։ Ակնհայտ է, որ այս երեք վայրը համապատասխանում են խոստովանության առաջին հատվածի երեք մեղանչումներին՝ խորրթով, խոսքով եւ գործերով։ Գիտակցելով մեղքի ու հանցանքի խորությունը, զղջացողը կարծես խոստովանում է, որ դրանք աններելի ու անբժշկելի են, եւ այստեղ էլ կարծես բացվում են մեղուցյալի աչքերը, տեսնելու Քրիստոսի փրկարար զորությունը, նրա ներելու անսահմանությունը եւ մեղքը թողնելու ամենազոր կարողությունը։ Մեր եկեղեցին ունի ընդհանրական եւ անհատական խոստովանություն։ Մենք ամեն Կիրակի Տերունի օր, երբ որ Սուրբ Պատարագին պիտի մասնակցենք, զղջման կարգ ենք կատարում, այնուհետեւ մուտք ենք գործում Սուրբ Պատարագ, որ เป զի կարողանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինը ճաշակել ընդհանրական զղջման կարգի ժամանակ։ Ասում են՝ «Վայ ինձ, վայ ինձ, վայ ինձ»։ Որն ասեմ կամ որը խոստովանեմ, անթիվ են մեր հանցանքները, անասելի են մեր ցավերը, այսինքն մեր վերքերը անբուժելի են մենք գիտակցում ենք, որ վայի ենք արժանանում։ Մեր մեղքերը շատ են։ Մենք այս ամենը գիտակցում ենք որպես քրիստոնյա ժողովուրդ, Տիրոջ ընտրիքին մասնակցողներ, աղոթքի ընդհանրական աղոթքի Սուրբ Պատարագին մասնակցողներ, եւ մեր խոստովանությունն ենք կատարում երկտավոր հոր արժե, որ բազմացե Սուրբ Սեղանին։ Վայերով մենք մեր խոստովանությունն ենք կատարում, մեր մեղքն ենք ճանաչում մենք, թե ինչ մեղքի մեջ ենք մենք եւ շատ լավ է սա որ յուրաքանչյուր անց իր մեղքը գիտակցի եւ չդատապարտի դիմացինին ինչպես նույն Մաթեոսի ավետարանում նորից պետք է անդրադառնանք ասում են ինչի քո աչքի գերանը չես տեսնում եղբորդ աչքի շուղն ես տեսնում այսինքն տիրոջ խոսքը ամենից ճշմարիտ դաստիարակն է մեր կյանքի մեջ Մեղսագործելուց չի հոգնում մարդը եւ չի ձանձրանում, բայց ի վերջո մեղքի գիտակցումը, մեղքի ճանաչումը կարող է անհատին մղել խոստովանության եւ ապաշխարության։ Իսկ ապաշխարությունը նաև կարք է, խորուրդ է, որն իր տեղն ունի մեր եկեղեցու 7 խորուրդների շարքում եւ մեղքից հետո նույնիսկ ամենածանր մեղքերից հետո ապաշխարությունն է այն միակ այն բացառիկ հնարավորությունը, որը կարող է տանել փրկության տիրոջ խոստացած ճանապարով։ Ապաշխարությունը մեր եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է եւ յուրաքանչյուր անդամ եկեղեցու պետք է ապաշխարի նոր լինի եկեղեցու անդամ եւ այդ ապաշխարության կարգը կատարվում է Սուրբ Մկրտության ժամանակ։ Այսինքն մեղքերի խոստովանություն այնուհետև նոր եկեղեցու անդամ լինես։ Մակրագործված դառնում ես դու եկեղեցու մարմին, մեկ անդամ, մեկ մարմին։ Բայց մենք անկման մեղք գործելու առավել եւս 21-րդ դարում այս մեղքի աշխարհի մեջ, որ ամեն քայլափոխի տարբեր տարատեսակ մեղքեր կարող են լինել հպարտությունը կլինի, նախանձը կլինի, սերը պակասել է մարդկանց մեջ չարությունը, այսպեսի մեղքեր կան։ Եվ մեղքը ծիլ է տալիս այնտեղ որտեղ որ կա ворոքում այսինքն մարդիկ ցանկանում են որ այդ մեղքի ճանապարով գնան լույսի ճանապարհը թողնելով խավարի մեջ քայլելով որովհետև դա իրենց համար հաճելի է մարդիկ գտնվեն այն վայրերում, որտեղ իրենց համար հաճելի է, այնտեղ իրենց չեն հիշեցնում մեղքի մասին։ Այնտեղ ավելի շատ, ինչպես որ քիչ առաջ նշեցի, գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Մարդիկ այսօր մեր իրականության մեջ ամեն քայլի գնում են, որ իրենց համար հաճելի լինի, բայց իրենց հոգին չփրկվի։ Իսկ հոգու փրկության տապանը դա Սուրբ Եկեղեցին է, որ հիշեցնում է քեզ որպես հայր, թե դու ինչպիսի կյանք պետք է ունենաս եւ ինչ ճանապարով պետք է անցնես։ Եվ ուսուցանում է քեզ Տիրոջ խոսքը ճշմարտապես, այն ամենը, ինչ որ առաքյալներից է ժառանգվել եւ չի շեղվել երբեք եկեղեցուն ավակը ճիշտ ճանապարից, ճշմարտությունը քարոզելու ճանապարից։ Բայց այսօր իրականության մեջ, քանի որ մարդը պետք է իրեն ուրախ զգա գնում է այնտեղ, որտեղ իրեն մատուցում են այդ մոլորեցնող բոլոր հատկանիշներով լցված սկուտերը։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայ առաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի Երևան քաղաքի Չարբախի Սուրբ Խաչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Հրաչ քահանա Գյոզալյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք